Antxeta irratiaren seinalea segitzen dugu, goizeko amarrak arte, aste azkenero bezalaxe, ba, aitzurra saioan, eh, esan bezala, ba, nekazaritza, lehen sektorea landuko dugu, zer jaten dugun eta nondik datorren jakin nahi dugulako, Ba, Miguel dugu gurean e, gaurkoan, aste azken bezala xe, Miguel, kaixo egunon? Haupa, egunon. Beno ba, Miguel, da zure izena, eta badirudi ba, San Miguel go zure udatxikia dugula, eh, eguna gotan. Laizte, eh? hori da, bai, alazaten, da, bai. Bai, e, eh, udatxikia badugu, eh, bai. E, temperatura altuak eguzkia, e, eguna guetan, bai, bai, gozatzeko. Bai, bai, bai. E, nola joan da baratza, azte honetan? Ondo, jo, eskertu dugu eguraldi ona pixka bat, e, eh, zera aldaketa batzuk egiteko, eta bai, bai, eta gozatzeko eguzkia dena gozatu bai, pixka bat, landareak ere, ura izan dute azpian, eta orain eh, bero pixka bat, eta goa izea, bikain, aprobetsatu. Ongi Ongi da. Beno ba, e, Miguel Dionaz gain, e, beno ba, onjarriko baserritarren ikuspuntua jakina izan dugu, aste honetan, eta, beno, hainbat, e, protagonista bilduko bitugu, besteen artean gaurko gombidatu nagusia, Josinazio Zuntzundegi, eh, legia baserriko ba, nekazaria eh, dugu, gero entzungo duguna, Miguel, baina gogoratuko dugu, ba, amarrak arte, beste hainbat kontu, aztertuko bitugula, e, agenda eskuartean duguna batetik, baina e, astero barazki bat lantzen dugula, edo barazki ez bada, gogoratuko dugu ere, ba, aste ginala, e, bestelako oharrak, e, ba, e, lan egiteko zetresna behar diren ere, e, hasi berri entzat pixka denetari landuko dugula. Eh? Ba, hori da, bai, konturatu gara pixka, ba, ba, igual informazio orokorrago batzuk ere hemen behar direla, eta, bueno, pues, e, oiek ere, lantzen, pues, hasiko gara, eh, mm-hmm. bai, gaur, pues, azakiak landuko ditugu, eh, baina eh, agian datorren astetik aurrera egingo ditugu har batzu, ba, bueno, ba, baratza martxan jarri nahi duten ba, nekazari txiki hoientzat, pues eh, sea ohar batzuk, eh, aholku batzuk emateko. Ongi da, eh, gogoratuko dugu, e, barazkiarekin, gaurko azakiekin joan aurretik, entzulek aukera dutela, ba parte hartzeko, galderak egiteko, zalantzak eh, argitzeko alegia, eh? Hori da, bai, bai. Beti eskertuko ditugu ba edozein eh, parte hartze eta eh ekarpen. Ongi da. Ba, gogoratu, telefono zenbaki ere e, eh, zabalik duzuela. Etengina yusu. Zero bost, bost, bederatzi, lau zortzi, sei sei bost. Antxeta, edatia. Eskaldunak kalelako. Beno, ba, telefonoa hortxe eta e-mail bidez ere, eh, galderak e, igorri eta guk eh, gutxien mm. saiatuko gara. erantzuten edo abitua bilatzen gutxien ez hortarako, gogoratu antxeta irratia, abildua euskalirratiak.info. Antxeta irratia abildua euskalirratiak.info. Miguel, azakiak dira gaurko protagonistak. Ados. E, bon, azakiak dena batera landuko ditugu, asko baitira, baino denak oso antzekoa ba bere zera, esplikazioetan edo ez. Azakia dira, aza, ba, azan artean daude azak izkurra eta azak kogoio edo burua egiten duena, eh? Kiskurrak gehiago ostoa jaten da, ostotxua eta zea. Daude lombardak, e, eh, kolore moratua dutenak eta Bruselas, ez? Oie dira pixka tostoa jaten direnak eta gero daude lorea jaten direnak. E, azaren lorea jaten dena eta oie dira brokolia eta romanesku. E, guk ezagutzen ditugunak. Eta gero badago beste bat, eta hoi ez da oso ezaguna, baina aipatuko dut ala ere, dela kolinabo, e, eta hortan jaten da surtena edo taio edo ez dakit, e, uste dut mhm. nik surtena deitzen diote, bai. ba, hor egiten zaio ba, arbi itxurako, horregatik kolinabo, e, e arbi itxurako ba, zea, e, ba, barazki bat, oso nahomen, nik probatu ez dudana, eta ba, hoi da zerrenda, ez? Bueno, eta azteko, Jatorria, ez, komentatuko dut, jatorria, bai. ba, dirudinez, hoi da, gure barazkia. Ego, mendebaldeko Europan e, sortua, bereziki kostalde Atlantiko ontan, ba, e, eta duela 6 mila urteko astarnak badaudela, e, eh? bereaz, oso oinarrizkoa, propietaten aldetik, Azakiak ba, dira, ba, esaten da dela, ba, kriston botika ona, ez? Bakoitza dauka bere setasuna, baina orokorrean eh, laburtu ditut, eta dira, vitamina C, kalzio. Kalzio iturri importante bat da, bereziki ba, in, laktosari intolerantzia du, duten entzat, eta hola, ez? bekaroteno, fibra. E, gero esaten da oso profilaktiko handia dela minbiziaren kontra. Bereziki ikerketa oso seriosak daudela e, kolon minbiziarekin. E, non emaitza maitza izigarri honak eman direla profilaktiko moduan. Bai. Ez? E, ba, ba direla bereziki badagola ikerketa bat Japonen, eta bueno. Brokolia bereziki, gainera, ez da? Brokolia bereziki, aktibatzen ditula desinfekzioan lantzen duten enzimak edo lako zerbait, ez? Eta gero, historikoki, Grezian ja ipatzen zen, ba, e, osea, ematen zitzaiola e, emakumei, esnea izango zutela bermatzeko, Ez? Eta erroman erabiltzen zela bestondoa ondo pasatzeko, <laughs> melankoliaren kontra borrokatzeko eta infekzioak e, eh, zea, eh, borro, infekzioen kontra borrokatzeko. Ez? Gero ere erabiltzen da botika moduan, e, enplastoak egiten dira kolpen kontra bereziki eta hori, ez? Hau dira propietatea, propietateak, ez? Gero urte osoa okupatzen duen landare bada, urteko landarea, badirela ziklo ezberdinak ematen dituna, baina oso ezberdinak, badira, berrogeita marregunetan egina dauden azabatzuk, eta badira, zei hilabete edo gehiago ematen dituztena mhm. lurrean. eh? Beraz, hori ondo dago, zeren eh, programatzen alduzu baratzean, izateko ia urte osoan zehar. A, azten zara jartzen ziklo motzekoak, eta ziklo ertainekoak, eta ziklo luzekoak, ez? Eta, eta hori, gero, orain nahi bauzu, komentatzen dizu pixka bat nola lantzen dan bai. baratzean, eh? e, eta, bueno, bez, guk e, normalean egiten dugu landarea erosi. Eh? Hemen beste egun batean komentatuko izuegu non erosten aldiran landareak hemen gure bai. inguru hontan. Eh? Hori beste e, eh, kontua bai, da, eh? beste egun batean landoko duguna. Eta, bueno, guk landarea erosten dugu, baino erein egiten alda ere, ereiten, duena guk ez dugu egiten, baino ereiten dena normalean maiatza aldean ereiten da, eta guk landarea aldatu egiten dugu abuztu aldean. Eta normalean guk egiten duguna da prestatu abuztu aldean, esaten da normalean ondarribiko jaia baino lehen, e, dena eh, azaki guztiak landatuak egon bar direla, ez? Mm, aholku bat da landatutakoan surtena sakon eh, sartu, e, zeren gero pisua handi hartzen dute okertzen dire eta indarra galtzen dute horrez. Distantziak aldatzen dira segun ze barietatea den, ez? baino guk erabiltzen dugu edo berroita mar, berroita mar zentimetro. Txikien entzat, ba, agian zera e, brokoli romanesko entzat, eta zalorek eta aza batzuk okupatzen dutena gehiago, horiek ematen diogu esparru gehiago, laro gehi zentimetro inguru, eh? E, ongarri asko maite du, oso jale handia da. Eta orduan komeni da ematea desente. Teknikoki esaten da bi lau kilo metro kuadro bakoitzeko. Ah. Eh? Eta ongarri behar du izan ez oso freskoa eta ez oso zarra. Eh? E, ura maite du, baino ez ur geldoa edo ur estankatua eh, hori, hori ez du kasi inor maite. Eh? Baina <laughs> e, hori argi izateko. Eh? ezetasuna eta kostalde Atlantiko honen ezetasuna asko maite du, eh? baino e, eh, zera, entxarkatu gabe alba da. Eh? eh? Lana bezala asko dauka ba, belartxarrekin, eh? ba, lehenengo ba, pixka garatu arte, ba, esparrua handia dago eta orduan inguruan gelditzen den esparru hori bela, ba, kentzen ibili behar da. Ez? Beti bezala errotazioak errespetatu behar dira, bereziki hoiekin zeren e, e, oso jale handiak izanik ba, berriro errekuperatu arte lur hori behar dela zea, beste kultibo batzuk eh, egotea lurrian, orduan eh, errekomendatzen da, aholkatzen da, behin aurten jartzen duzula, hemendik hiru urte, hiru lau urte barru jartzen duzula berriz. E, ilargian esaten da hilbera, eta gaxotasunen artean ba, baditu batzuk baino ez du eh, lana hundirik ematen eh? aipatuko ditutala ere eh? bereziki dauka eh, azaren arra edo berde kolorekoa eh, normalean jaten ditulako azaren ostoak ez eta orduan tximeleta batek jartzen ditu eta orduan horren kontra borrokatzen da edo eskuz kentzen dira eh, hoiek edo ar hoien arraultzak e, e, zea zanpatzen eta deusesten ez. Edo, ja, baldin baukazu, ba, gu bezala, <laughs> ba, pixka bat, eh, produzioa ba, orduan, badago biologikoan, bacillus turingensis produktua, eh, dena guzti sinokuo, oso eraginkorra, eta, eta, bueno, ba, oso gomendagarria kantitate hundien eh. Gero dauka barea, denak bezala, sufritzen du pixka bat, barearekin, beraz, eh, kasu eman behar da, gero daka beste batzuk eh, taladroa, topen, hernia, baina bueno, bereziki arra eta barea dira bere problema haundienak. Ongi da, eh? azokan eh, ere bat bitugu ba? Hori da, bai, bai, ja, orain hasi berri dira, gu orain ez gara inaurreratuak, uh -huh. eh? Joan astean izan dugu, osea, e, baserritar baten adirazpenak, ez? Eta orain pasako ditugu? Mm, bai, vale. borda berri, baserriko, ondarribikoa. Pues orain hasi dire eta lombarda, brokoliare bai, taki borrajare bai, porruak. Baina bukatzen ari da, tomatiare erdi bukatzen, eta bueno, gutxi gora bera, piper batzok ere badire orain, baino abersen bat irauten duten, takit. E, eh, azakiekin orain hasten zarete, Bai, azakin, bai, aza, ah. lombar da, orain bai. brokolia, oie dena koliflora, hasiko da. Bai, orain normalian demoraldi hasieran garestia guadira gero baino, edo ez dakit usta Bueno, ez hain beste, eh? ez hain Igual pixka talda, pero ez hain beste. Zen batetan dituzuzuk? Eh? Nik eh, lombar da euro bat eta mar. Mhm. Eta brokoliare euro batean. Antxeta Antxetamedia.info Beno, hortxe eh, borda berri baserriko e, nekazariaren hitzak. Hemendik aurrera hasiko direla. Bai, azakiak. Mm. E, ez dakite zertxo bait gehiago tintotzia utzi dugun. Komentatzeko igual konsumorako ba, sukaldatua, gordinik eta txukruten ere. Txukrut eta modu bat konserbatzeko oso ona, e, berezik Alemania aldean erabiltzen dena. Eta kongelatua ba, oso errez konserbatzen da ere eta ah, bai nahi nuen kobertatu ere ez duela gustokoa marrubiak ondoan izatea. Gustokoa ditu letxuga, lekaleak, tipulak, arbiak, baina tipulen ondoan jarrita dirudienez esperientziak esaten du ez dela oso ona. Ongi da hori baratza planifikatzerako garaian kontuan hartzekoa. Eta baratza planifikazioan eta eguneroko lanetan ere ba, legia, ondarribiko legia, baserriko Jose Ignacio Zunzundegi dugu. E, Miguel, joan den astean e, ble elkarteko ekidea izan genuen hemen, ba, UDA berri euritxu eta UDA lehorraren ondorioak e, astertzen, bai. horri buruz ere galetu diogu Jose Ignacio Zunzundegiri besteak beste. Segiran, entzuten dugu. Jose Ignacio Zunzundegi, kaixo. Kaixo, onon? Bueno, ongi antxete irratira, e, eh, legia baserrikoa zara, ez da, ondarrikoa? Bai, hala da, bai, ondarrikoa. E, nun dago, kokatu az, ezki? Pues, guadalupe, ermita guadalupe onduan, ondo marrien, bai. E, ikusten zaitu hemen e, ondarribiko baserritaren azokan, hainbat produktuekin, e, lehenik eta behin, e, bueno, joan den astean aipatu genuen ble elkarterekin, biharko lurraren elkartea, iparaldekoa txosten tekniko bat egin zuela, udaberri aski okerra izan baita guraldiari dagokionez, zure baratzei dagokionez, nola, nolako eragina izan du? Pues, udaberrien txartxo marra, izan du da, asko indut, eta tomatek eta hori ez oso ondo torri, eta oan momentu honetan, pues, genero badago. Hau oztua bastante hona indu, da jende hain da moitu, genero hain mhm. da moitu. Bai, eh, esan bezak egu usta atzeratu egin dela, eguraldeen ondorio? Bai, zeu zerroede bai, zeu zerroede bai. E, eh, enfermeda eta hola bai. Uhum. Adibidez, tomate erdoia eta hola gauz holoko bai esan dut dira. Alakotan nola, nola egiten diezu aurre, arazoi? Pues, produktu egin. Produktu egin tratatu, alita gutxina, klaro. Mhm. Zaten nago ustatzen asko botatzea. Mion, bota behar da, bota egin behar da. Bai. Azken baten, e, eh, erabitako produktuak e, eragina ere badute gero lurraren kalitatean edo lurraren osagaietan, e, eh, urrengo, urrengo demoraldi darako eta horrela edo? Ez, ez, ez. Hoi, e, ez dira produktuak e, berten galditzen dira, ose, desein duten dira demorakin. Hm, hm, bai. E, legia basarren kasuan, e, baratza handia duzue edo? Bai, handia, e, mila metro inbernadero, hm. eta gero aire libre, pues, amabia mila metro hola izango dugu, gutxi bera. Lana ekartzen du horrak ez da? Asko, asko, lan asko. E, goizan goizetik, ez dakite zu bakarri zauden hortarako edo? Ez, atxa, amare bai, eta gero osabe bat etortzen dago, laguntzea, bi hiru laun, uhum. ebiltzen eh, gap. Eh, ikusten bitugu hemen produktu, tomatiak, aipatzen zen ditun, piperrak, bestelakoak ezer, zertan ari zarete une hauetan? Dena, digan, man, udako generala laizzer ja, ziko ja, neguko generokin, aza, eskabolak eta hola, zehuzera da ekatuan, baina generamentu handikan udako generokin. Mhm. Bai, e, eh, kanpon beti ere, bakizu, e, eh, baldin badu, pues, beti sufritzen du genero gehiago. Eta galdure bai. Barruan beti, pues, protegitxoko. Mion, adibidez, pues, neguan, ja, kanpon ezin duzu jarri letxorik eta ez azalgeik eta hori gauz hori pues, denak barruan jartzen dugu. Eta ez dakit, ba, e, entzule jakin dezaten, esate baterako, ba, prezio honean eta kalitatez, e, zer dakagu nehoetan? E, tomateak, prezio honekin, dena, dena, dena dago, ni behintzat, e, prezioa normala bat jartzen dut, jeneo asko nola esaten dut, pues, ateatzeko moduko prezio jartzen dut. E, tomatea dibidez, zenbat e, kiloa? Han, ari naiz, pues, bi euro terdi, iru euro ingururi. Segun ze tomate dago, gorrizio galen bat, pues, merke, merke eta berdixo baldin bat, pues, eh, Eguzkia behar duen barazkia da, piperra ere, e, eh, zen auki dezakegu piperra? E, dakat, piperra, pues, oan laut terdi, bost euro ingururi, eta gindile ere bai, eta piper berde pues euro terdi ingururi mhm. kiloa. E, ikusten bitu letxuak horiek ez dira falta, e, baratza guztietan, ez da? Ez, hori ez. Hori urte guztiko genero bada, mhm. porru, porro bezala, hori urte guztien zaten da. Eta hori ere, ban, ban momentu enten bi letxo euro baten nahi nez. Mhm. Eh, nola aurreko ikusten duzue udazken negua? Ez dakit, e, uda berri, uda arraro xamarra izan dugu? Pues espero udazkena pixkat luzatzea, a ber jaketa da berri oso txarra izan duen, pues, a ber, lusatzen den pixka bat. Bai. Eta konzertzen duen, pues, zeitzia martxa ondan. Uh eh, -huh. Eh, e, produktuen prezioen gora berak, ba, ustaren kopuruaren, kalitatearen arabera joango direla, e, hori nola, neurtzen duzu, eh? Zuzan duzu mesala, pues, kopurua lagaberan, karo, gero, zenba dagoen da nolako dagoen, ze itxura dakan produktu ere bai, asko egiten du, ona baldin ba gehiago ordaintzen da, txarra xio baldin ba pues, gutxiago, eta forma hartan ibiltzen az. Mhm. E, eh, merkaturatze sari dagokienez, e, gauza bada lan lan egiten duzuela, asko gainera, e, goizan goizetik, baino gero hori guztia saldu egin behar da. Hemen ondarrien baduzute azoka hau, udan ere izan du daukera San Pedro Kalean, ez da nola baloratzen duzu, azken urtetan eman den garapen hori. E, ni San Pedro Kalea orten ez joan, nik irunen dakat, larun batetan irunen dakat, urdan eta ara joten ez. Eta balorezi, pues, ona. Ona, jendia San Pedro Kalera joan den saltzaile, pues, guztoren ditu dira. Ni, zan duten bezala, pues, joten ez eh, irunea. Eta hemen ondarri Ondo, esaten da, e, eh, karo, egun denak ez dira eh, berdin esaten. Da, segun zegoen egiten du ere bai asko inflitzen dut, eta Momentu no, gustora gode, hemen azizkenetan gustora. Bai. Eh, eh azokaz gaine, bauzu beste merkaturatze biderik edo? Bai, dendak. Dakat, eh, pues, adibidez, bi eroski ematen dut, hemen ondarbira, irunera, eta gero beste neto bat, mhm. neto mendibin, irunen dagona. Bai. Oiek, iru den eta gero, aparte, pues, eh almazenak, bada almazenak, biru almazena, hola genero asko dakatenien, pues, ara ematen ditut. Mhm. Orduan ikusten dugu supermerkatuetan industria alimentarioak ere tokiko ekoizletara jotzen duela. Bai, bai, bai, bai, bai. bai. Eta hemen berteko jende, jende nola nahi izan duten, pues, hor aprotsatzen dugu pixka ber. Ikusten dugu hemen ondarribia, badila, hainbat baserri, ba, azokan parte hartzen dutenak, dut beste batzuk ere, bajatetxekin, supermerkatuekin, edo bakoitzak alduen moduan saltzen duela bere produktua. E, ala ere, egia da, ba, ondarribian irureun bat baserri daudela, baina ekoizle, amar, amabi bat besterik ez, nolako etorkizun ikusten diozu nekazaritzari herria. E, oso, beltza, beltza, ez dakit, baina, eta gutxio. Gehota gutxio, zati, oango gazteria, ez, gaztiek ez dute baserren lan nahi, zeti esan duzun bezala, ordu asko sartu behar dira eta je, e, hori iztu nahi. Nahi duzu ordu gutxi pasa eta gehiago asko gobratu. Bai. e, eh, Seme alaba zu? Ez. ez, eh, baina familian eh, gazterik bai, petxatzu? Bai, bai, bai, nahia gazte gu eta urare bere negozin dago, Bai, ez du nahi, ez du nahi. Ez du nahi, ez. Ez du nahi. igual, akaso bueltatuko da, baina ikusten zail. Zaliko ez dut, biru igualak gaso bai minon amarrez, ez dut uste. Ongi da, ba, hortan usten zaitugu, <laughs> e, eh, gogoratu az dela baserrikoa zarela, eta, bueno, bentsa, ba, azokan, neon jarriko azokan topatzen zaitugula, baita irungo, urran ibi plazakoan, larun bat ez Horixe, horixe. Ba, esker, eh? Bale, esker gasko. Hortxe, entzun dugu Jose Inazio zuzun eh, Miguel? E, legia, baserrikoa, badu lana. Eh? Bai, bai, bai. Lana. Ba, eh, ekoz, ekoizpen du, eh? Bai, bai, bai. bai. E. Eh. Enekila, zea, hor, eroskin eta, eta neton ere saltzen dela, ba, agian, jakin beharko da, zehazkin nola, lokalizatu bere produktua olako supermerkatu handi batean, eh? Zeren bai. hori interesgarria Hori beste gai balditzak ere, eh? Bai. Egunen batean alako bai, bai, Eh, supermerkaturen eh, baten arduragunarekin edo hitz egitea, eh? ea nola kudeatzen duten hori guztia eta zenbat portzentailetan ere e, erosten dute edo saltzen dute zenbatan bertakoa bertakoa zenbata... ta, bai, bai. beste interesgarria mhm. bueno ba, bertakoa zari garela eh, gure agendari dagokionez zer dugu aste hori da ba aipatuko dugu ditugu betiko itzorduak eh gero zalantzan ditugu batzuk eta gero fijoa den beste itzordu bat eh orduan Lehenengo itzordua da aste hartetan, eh, ba, aste hartero bezala, doni banelo itzuneko azoka egiten dela, e, beti bezala. E, aste azkenero egiten da, egiten ari da ja e, ondarribin eta endaian, e, ondarribiko zea, Santa Maria ate, ate aurrean, e, aldezarreko ate aurrean, eta endaiako errepublika plazan. Badago, salantzasko itzordu bat hor daukaguna, eta da, ordiziako azoka, oso ospe ondikoa eta norbait igual animatzen da, ba, hemen zera, irunen eh, trena hartuta, segiduan Nordizian sartzen zara eta oso azoka interesgarria eh, da. Eh? Oso ba, erreferentea, ba, justu ba, aitzur eta jorra ba, guri irratiko saioan, ba, erabiltzen da konexio bat eta egiten da bertako norbaitekin eta bertako prezioak eta ematen dira pixka bat erreferente izaten direnak, ez? e, ostiralean berriz egiten da Donibane Loizuneko azoka, e, larun batetan azkaine ondarribin, baino ondarribikoa e, eh, San Pedro e, kalean egiten da, e, endaian egiten da soko buru auzoan, eta irungo urdanibia plazan e, ba, beste ba, merkadillo haundiarekin batera. Eh, gero daukagu igandeko ba itzordua eh txoko honan, eh, baskaltzeko, eh, zera, eh Eta gero ba zalantza bezala gelditzen sai ba, mendibilen, badakigu mendibil uh eh, -huh. merkatalgunea ba baserritar batzu jartzen direla kanpoko aldea, eh bakigu goizetan eh, dela, baino ez dakigu zehazki e, zea ba, e, ze egunetan egiten dute ba, jai egun, eta uh -huh. bueno. Hora nire hor mendibilen, e, jakin izan dugunez, e, onjarbiko gornutz ba, serrikoak e, badu bere postua, hori bai e, egunero, topa daitekena, mm bai. e, -hmm. alere informatuko gara, e, ba, bai, aipatzen bai, bai. duzun... Zehazteko pixka bat, eh? Hori da, eh, aipatzen duzun. Ni badaki bestea, e, zera, landetxa uzokoa dela, ez dakite baserriaren izena, Eta gero, itzordu bezala aurreratzen joateko, bo, izango da gure ekiden aldatza kooperatibakoek, eh, egiten dutela e, urte, hilabetero bezala, lehenengo e, eh, larun batean, eta lakasita gaztetxean irunen, egiten dute bazkari ba, ba pixka bat autofinantziazioa e, lortzeko, eta hori izango da, ba, urriaren bostean, ja, joaten gara urreratzen, jende animatzeko, eta hori da. Oso ongi, eta beste itzordu batekin ere bukatuko dugu, izan ere jakitera eman digute Sagardoaren lurralde elkartetik, e, Sagaruztak e, amairugarren edizioa beteko duela urten, jai bat da, astigarran ospatzen butena, Eta tolaretako lanen hasiera ospatuko dutela, azara bitartean ospatuko den lana dute, baina e, bueno, ostirala arun bata, eta igande untan, e, esan bezala, basti ba, garragan, e, topatuko duzuen festa duzue, sagar e, jaia, bueno, ba, ondoren dator e, sagar baina aurretik ere, Hortan lana lana egin lana inberda, e, bildu egin berda. Hori da, eh? Beno ba. Basailaren azken txampaunetan, musika pekin batekin bukatuko dugu. Garai batian, Euskal Herrian, egiten gendun garia. Zenbait lekutan, bezela etzan, alain usta ugaria Beno ba, a, ba, e, eh, musika honekin bukatzen dugu e, eh, Xabier Leteren eskutik eh, Miguel e, gorratuko dugu, helduen asteko gonbidatua bai. e, Josune Zamora Antzizari izango dugula, onjarbiko onjarbiko matxenea, eh, baserrikoa bai. Beno, adu kontsumo talde bat antolatua bai. beste merkaturatze bide bada bai. eta bera izango dugu gonbidatua Bai, bai, bai Osondo Beno, ba, Miguel, ba, izan ongi, eh, eta lan asko egin, eh, bebaratzean, eh? bai, bai, hori da. <laughs> izan ongi aio. Venga, ur. ereiten latiakin eta ebakitzeko itadian lana berdintzu egiten gendun astegunian ta jaian nekia pranko hartu genduen gaztia ginen gara jan, nahi ordurako ogi zuria ez gendun ikusten madian. Ebakitzeko itadia eta Jotzeko berri zarrila Ondo pentsatzen jarri ezkero Urasen zan lan urrila Legez guk behar genduke inork Baino aukera hobia Baina guk baino errezago jan dutenak pranko badia. Antzeta irratia. Manduen zorekin. Dabi,